але примусити поцілувати біле холодне чоло не могла. Повернулася, щоб іти, і в цю мить Рубан схопив її за полу жакетки. Це було неймовірно страшно. Мертвий Рубан розсердився, що вона не поцілувала його. Проснулася з жаху і довго лежала з розплющеними очима довго не могла заспокоїтись. Ось немає Рубана, спробувала думати. Він усім їм псував життя, майже тероризував їх, а їм тепер його не вистачає. І не просто його слів, отих грубих, але правдивих у своїй основі слів, його погляду, а чогось іншого немов і не був він нічиєю совістю. Але кожен свій вчинок, кожну свою думку мусили пропускати крізь решето рубанових думок. І знову їй уявилася його рука, і вона скрикнула. Відчувала себе страшенно винуватою перед Рубаном. Вона подумала, що б його зробити для нього, для живого. Попросити Тищенка, щоб ще поклопотався про квартиру. Подарувати йому на день народження хороший годинник, бо завжди запитує котра година. Або хоч повести до ресторану. Пізно не поклопочиться, не подарує, не поведе. І розплакалася. Розділ одинадцятий. Коли задзеленчав дзвоник, Василь Васильович підскочив, неначе його вразило електричним струмом мабуть, саме через те, що чекав дзвоника давно. Ірина пішла і, як завжди, не сказала куди, а він, як завжди, не запитав і не попросив залишитись. Хоч йому страшенно не хотілося залишатися самому. Ходив на душі смуток, смоктала серце самотність, і робота падала з рук. Він виконував її з приневолі, хоч і з йому важко. Оці два дні після засідання технічної ради вона поводилася з ним як з дитиною або з хворим. Йому й приємні її ласка, її спочутливість, але чомусь і не подобалися. А йому і справді кепсько. Вночі заболіло в боці, він ледве підвівся. Рана боліла тонко, тягуче, наче хтось колупався в ній довгою глицею. Садонув паразит ножем і гуляє десь собі. Мабуть, уже й забув про той дрібний у його житті епізод. А Василь Васильович має болючу мітку на все життя. Треба було не втручатися. І тоді інший, отой молодий хлопчик, ходив би з таким знаком. А може, і назавжди залишився б коло кам'яної плити. Виходить, не втручатися не можна. Хе-хе. І кашель у нього якийсь, наче старечий. Піддаватися не можна. Десять присідань і п'ятнадцять згинань у попереці. Там спочатку запече ще дужче, а тоді втихне. Дзвінок задзвонив, коли він зробив першу вправу. В квартиру зайшли дві тихі, зовсім незнайомі жінки. Він запросив їх сісти. Одна сіла, друга залишилася стояти. Ми ненадовго страхуємо майно. В неділю у будень вас не застанеш. Меблі в квартирі були старі, розхитані.